Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pelarisan Jaran Kore. Kiriman dari Sriono R. sebut wae jenenge Wisnu lan Wiwin wis sawetara anggone jejuduhan malah wis diparingi momongan siji wadon umur limang tahun pancen durung kepingin nambah momongan meneh ya amarga kahananing ekonomi keluarga sing durung mapan omah isih nyewa nyambut gawe ning perusahaan swasta blonjone dirasake mepet kanggo ragat rumah tangga Kahanan sing kaya ngono kuwi jalari Wiwin kerep ngresula kurang trima. Dene wis direwangi lunga saka desane. Nyoba urip ning kutha gedhe ning nyatane apa sing diimpi-impi, urip mulya isih ning awang-awang. Mandeg ning pangimpen sing tangeh impen mau bisa andaradasihi dadi kasunyatan. Ing sawijining kaludangan Wiwin ngresula marang sing lanang. Mas, apa urip awak dhewe iki mung arep kaya ngene iki terus? Kaya kaya aku wis ora kuat nglakoni urip perkoso kaya ngene iki. Rasane aku kepengin bali nang desa wae, Mas. Yo ngono ta, Aku karo kowe pancen pestine kudu ketemu ning kutha iki. Lan kowe yo wis ngerti kahananku sadurunge awake diwini nikahan dik biyen kae. Aku mung karyawan swasta sing ora duwe jabatan dhuwur. Dene kowe ya semono uga nyambut gawe dadi juru masarake barang-barang produksi kecantikan sing blonjone ya mung imbang-imbang karo aku. Kahanan kaya mangkene iki becik disyukuri wae. Karo budidaya kepiye bisane oleh tambahan kanggo nyukui kebutuhan ngono lho, Dik. Mas, aku isih nyambut gawe kae rasane ora tau kekurangan. Angin bergawai dewi dunia nasi putri Terus aku metu soko gawian Kabel melek krim yang jadi sarwa kurang lan kurang Yang diterusake urip neng kuto kanti kanan Kaya ngini ki jujur lah aku Ora kuat mas Aku ora kuat Sabar dik sabar Yo, aku tak mikir golek sampean dodolan opo-opo mengko. Ben tambahan sidik-sidik lan kue tetep momong putri. Ojo nganti lirwo lan kapiran. Panglipuri Wisnu marang bujuni mangkono. Sabar, sabar, sabar. Tosali dikapan Wiwin semaur sengol karum besengut. Mbuh oleh bujuan saka ngendi ing sawijining wektu, Wiwin duwe penemu ngajak sing lanang golek syarat supaya digampangake anggone golek sandang pangan. Wiwitane Wisnu rasa rujuk awit wedi karo siku dendane Gusti Allah. Nanging Wiwin kenceng karepe, sajak ora kena dipenggak. Sidane mung wong loro iku nekani sawijining dukun pelarisan sing jenenge Jeng Melati. Wisnu kudu ngguyu awit wong sing jeneng jeng mlatiku mau dudu wanita ayu kinyis-kinyis tur isih nom. Keporo kosok baline. Wonge wis nini-nini kisut, rambute putih mawut-mawut, sandangane ora pokro. Lan ora patut. Nanging rehne wis kebacu tekan kono, mulo ya di belakang sediane. Golek syarat murih gampange golek sandang tangan. Bareng krungu tembungi Wisnu lan Wiwin, nini nini mawang sulan kanthi swara serak abot semugroyo. Kowe, kowe wong loro padha golek sarap ben gampang golek bondo. Yah, aku bisa ngantarake. Nanging kabeh mau kudu ana abon-abon kanggo pitukane. Pitumbase napa, Jeng? Nini kisut sing diundang Jeng mau mangsuli karo guyu cekikian. Pitukane <laughs> ora abot. Ora rekoso malah kena diarani enak tenan. Nanging kanggone kowe sing lanang kudu sabar. Kepiye? Sago apa ora? Sagajeng nanging punapa mawon saratipun. Rada sawetara nini-nini kuwi ora enggal wangsulan, mung mripate mandeng tajem menyang Wisnu lan Wiwin. Sing dipandeng merinding gitoke, nuli keprungu swara wangsulane sing serak broyok lan medeni. Syarat pitukane mangkene. Saranane kuwi padha golek opangan bebarengan dotol sego. Pantak wani syarat sing aran pelarisan jaran kore. Aji pelarisan iki jianan putengan. tenan. cepet kan bu golek bondo mongko mengko ora nganti setahun bandamu wis ngawu tahun-tahun saben juri bandamu sansaya tumpuk undung ya le ya Wulan pitukane kowe sing wadon kudu kerep sambung raga karo wong lanang liya sing umure suwe enom, Dok. Wisnu lesih takon, "Sambung raga kados pundi to, Deng, Sambung rogo kuwi bojomu sing ayu kuwi kudu kerep ni wong lanang liya sing wenom. Kepiye? Sago apa ora? Yen sago ya enggal disagui, yen ora sago ya wis enggal mulya wae. Wiwitane Wisnu mangu-mangu nanging Wiwin sing ngayal supaya nyagui. Disagui wae, Mas. Wong pancen kuwi dalane kudu ngono. Aku janji tetap tresno lan gemati menyang panjenengan kok. Kuwi mung syarat wae lho Mas, aku yo Mas. Sidane wong loro sarujuk nyaguhi pitakon sing nyeleneh mau mergo saking kepingine dadi wong sugih. Ing dina iku uga dianakake sawijining ritual mapan ing omahe jeng melati kanggo ngrasuk kakek syarat pelarisan jalan kore sing jarene ndayani bisa sugih. Wiwin diombeni kembang macan kerah lan mulai disanguni kembang werna pitu kanggo adus mengko tengah wengi. Maneh piwelengi nini-nini dukun mau menyang Wiwin, saben malam Jumah wanci tengah wengi kudu diambali nganggone adus kramas banyu campur kembang werna putih. Kabeh piweling mau disagui dening Wisnu lan Wiwin. Bawetara dina candhai Wisnu metu saka papane nyambut gawe lan wiwit tata-tata mbukak usaha warung sego karo Wiwin. Mapane aneng omah sewane kono wae. Wiwin ora lali tansah ngestokake piwelingi jeng melati. Saben malam jemah wanci tengah wengi adus banyu kembang werna pitu. Ana lelakon sing nyala wedi. Nalika oleh telung malam jemah anggone adus kramas banyu kembang, saka njaba omah keprungu swara jaran bengingeh. lan beker-beker kaping telu. Tumrape Wisnu swara jaran mau gawe miris, nanging sing wadon mung mesame semalah kaya kelegan ati. Dino-dino sak banjuri anggone dodolan warung sego jian laris tenan. Lagi setahun anggone dodolan wis we, bisa nuku omah sing disewa. Setahun sakwise kudu kuwi malah omah sing sisih kiwa tengene dituku pisan kanggo gedhekake usahane. Tahun-tahun sak banjuri usahane sang saya ngrembaka. Sing wiwitane mung dodolan sego ning warung cilik Samengko ndrebolo mundak jembar buka catering ladeni ning sadengah gedung pawiwahan mligine mantenan usaha catering duwe Wisnu lan Wiwin dijenengake catering Turangga Katring Truangga Mundak dina sangsaya maju nyrambahi saindenging kutha. Sasat saben gedung resepsi mesti duwe sesambungan karo Katring Truangga. Dibantu rewang pirang-pirang order-ordere Banyumili. Duit penghasilan sangsaya banjir. Mobile pirang-pirang bangun omah gedhong ning endi pokoke kelakon tenan dadi wong sugih bondo donya kaya sing didami-damake. Nanging ana keanehan sing dumadi, kahanan sing dadiake atine Wisnu rumangsa getun, sebab Wiwin malih duweni sifat sing aneh-aneh. Ya kuwi perkara urusane wong bebujuan lanang lan wadon ning jero sentong. Saben-saben wiwin duwe karep sambung raga karo sing lanang sasat ora kena disemayani. Lan saben nglakoni salulut wiwin kaya ora ana mareme. Slagene kaya jalan sing birai. Suwe-suwe sing lanang kualahan lan wekasane babar pisan ora duwe daya minangka wong lanang. Ya amarga perkara kuwi kerep banget sing wadon muring-muring, ngamuk-ngamuk molo sing lanang. Sing dipolo rawani males. mung tenger-tenger. Karo lolak-lolok sing gawe mrindinge gitok ugre pinuju muring-muring marga ora kaleganatine wiwin nganggo beker-beker kaya jaran. Wisnu nduga bojone wis kerasukan kumarane jalan kore. Dasar wong lanang loyo. Wong lanang ora kanggo gawe. Monggo kowe kuwi wujud barang ngono mesti wis tak buwak ning pluruan kono. mangkono kurang luwih muringi wiwin saben-saben ora keturutan nepsune. Wisnu mung delek-delek ngrantes atine. Ngetuni lakon kena ngopo kok oleh gampang nuruti karepe wong wadon sing ami-ami bondo nganti ambruk jejeging iman lan ngresaya bangsane bejijatan mung mergo milik sugi. Lah opo gunane bondo dunya iki yen kudu nemai lelakon kaya ngene? mangkono sing dirasakake Wisnu awit ginubet rasa ketuwung. sasi-sasi taun-taun lumaku anut jantrane wektu. Usahane Wiwin sangsaya maju bondone Wimbuh Drebala. Nanging ing sisih liya Wisnu tambah nelongso merga sirna dayane minangka wong lanang. Ing sisih liya tandangi Wiwin sangsaya gegirisi. Karemenane ngubu cah lanang sing luwih enom kanggo nuruti karepe. Wiwitane ditindakake ning hotel sewan. Nanging suwe-suwe wis ora tedeng aling-aling meneh, kerep gawa mulih nom-noman diajak andu masmara ning kamar. Sing lanang ditundung dikon metu turu ning kamar siji. Wiwin ora ewuh peke wuh pakarti mau dideleng anake wadon sing wis wiwit gedhe. Wiwin uga ora peduli marang prihatine sing lanang. Sing neng uteke mung kudu oleh tanding kanggo nuruti kekarepane. Ing sawijining wektu, Nalika umure Wiwin ngancik patang puluh wolu taun, Wisnu tinggal dunyo mergo saka ora kuwate nyangga aboting lelakon. Wisnu mati nalika umur seket taun, disusul putri uga nemai pati. Nalika anak lan bojone mati, Wiwin sajak ora duwe rasa sedih babar pisan. Mangkono iku ora jeneng mokal. Awit sejatine jiwa ragane Wiwin wis dikuasai dening kumarane demit jaran kore. Dina-dina sabanjuri sawise ditinggal mati sing lanang lan anake wadon, tumindai Wiwin sangsaya tanpa kendali, gonta-ganti gendaan. Sasat wis ora ketung pira cacahe nom-noman sing digilir Wiwin. Ana panemu saka wong sing ngerti kuateke pelarisan jalan kore. Jarene wong sing ngersaya pelarisan mau yen wis umur seket tahun luwih, titikane itu mindake ora bisa dikendaleni lan gonta-ganti nom-noman. Kuwi tanda-tanda yen wis meh tekan janjine karo sing gawe urip. Tegese ora suwe meneh bakal nemai pati. kumarane bakal metu dadi demit jaran kore uga. Kaya wiwin sing blereng marang kasugian, bakale ya nemai lelakon dadi demit jaran kore. Mangkono manut panemu saka wong sing ngerti. Sakwene nom-noman aran Kris kang uga tilas gendane Wiwin cerita mangkene. Tante Wiwin kae yen lagi senengane karo aku, panjaluke ora wis-wis lan yen wis pas kelegan lan marah mati ini dewe beker-beker kaya jaran suwe-suwe aku gila wong wedok kok kaya ngono nah ini ngono kuwi aku diwani duit akeh banget mangkono ceritane kris bocah nom nom antilas tumbali wiwin sing merungo ake podo malah ono sing kawetu ucape amit amit jabang bayi mangkene cerita pesugian jaran kore bersama tim Cimah あ。じ